107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. El Club del Country. Bring home the teardrops programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta el Club del Country a 107 Música els dijous a les 9 del vespre. Let's begin with the day I met her Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrenys. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. right on Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972 110 813 i al 617 377 037. O bé al correu info arroba futbolgolf.com everything I need, bullseye, perfect sheets. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs bé, nosaltres que després de la publicitat tornem a estar aquí i començarem la segona hora eh, parlant del món de la Fórmula 1. 107 Esports, parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Doncs efectivament amb el nostre company eh, Carles Gómez, el qual anem a saludar ara mateix, un Carles Gómez que ens explicarà doncs, com ha anat el Gran Premi que s'ha disputat avui al Japó. Carles, molt bon vespre! bon vespre, Carles. Moltes gràcies una setmana més per la feina feta i nosaltres el que farem ara serà anar a escoltar el que comentava Fernando Alonso just després de la cursa. Acabado este gran premio con un, un buen botín de puntos, 15 puntos, el líder del campeonato con 18, por tanto solo nos han sacado 3 un circuito que en teoría sabemos que le venía como anillo al dedo a Red Bull, por tanto, muy contento con el resultado final. Eh, seguimos en la lucha por el título, seguimos eh, segundos en el campeonato y, y, nos hace falta más podios en las últimas carreras y esperemos acabar delante de los Red Bull, que hay que felicitarles en todo el fin de semana, pero, pero bueno, como digo, contentísimo y gracias a los que habéis madrugado. Doncs un Fernando Alonso que, com sentien, acabava donant les gràcies a tothom qui havia madrugat en el dia d'avui per veure aquesta cursa on Fernando Alonso ha fet tercer. Nosaltres que continuem eh, aquest 107 Esports d'avui diumenge. tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres, quan passen 11 minuts del punt horari de les 9 del vespre, que continuem i ho farem ara, eh, doncs eh, anant a saludar novament el nostre company eh, Carles Gómez, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carles, molt bon vespre. Doncs bé, sembla que hem perdut la comunicació amb el nostre company Carles Gómez i intentarem recuperar-la en breus instants. Eh, el que farem a continuació serà anar a sentir la roda de premsa que oferia el tècnic eh, visitant en el dia d'avui, el tècnic eh, Pablo Alfaro. Anem a sentir el que ens comentava eh, el tècnic de l'equip visitant, en aquest cas un Pablo Alfaro, doncs, que un cop acabat l'encontre doncs, se li qüestionava per la manca de gol del seu equip. com dèiem, anem a sentir el que comentava el tècnic del, en aquest cas, del Recreativo de Huelvo, Devuelva Pablo Alfaro. Por eso pregunto muy directo, mister, ¿qué toca decir hoy? Bueno, pues toca decir, toca decir bajo, un punto de vista que sí es cierto que, ha sido un partido sin pocas ocasiones de gol. Es cierto que si alguna ha habido, tampoco muy clara, sí que creo que ha salido más, más de nuestra parte. Es cierto que jugando fuera de casa creo que ha sido de los días que, que mejor hemos controlado la situación. Pero claro, lo que deseamos es ganar, ¿no? Afortunadamente hoy, para mí por lo menos, ya, ya he podido contar con alternativas en cuanto a cambios, en cuanto a refrescar los hombres de ataque, en cuanto a que, a que Dani no había contado contar con él, en cuanto a que hemos sufrido la desgracia también en el calentamiento cuando quedaban cinco minutos de que, de pues no estaba. Y bueno, así eh, viniendo a ganar, como siempre, sabiendo que, que nos está costando, yo creo que marcar el primero una santa vez y, poder tirar hacia arriba, nos vamos, nos vamos también sin perder. Si la situación fuera distinta, lógicamente puntuar fuera de casa siempre es bueno, pero, bueno, el, esfuerzo de los, de los hombres creo que creo que bueno, la disposición, la situación en el campo, el control del juego, creo que hemos hecho en ese, ese aspecto un partido completo. Eh, cuando somos capaces de, llegar con tener más eh, ese espíritu matador, ¿no? De querer cada jugada que llevamos por banda, cada disparo que damos, de tener ponerle los cinco sentidos en que, puede ser gol, en que va a ser gol y bueno esperar ahora mismo ya quedarnos mm, con el punto y, y volver a pensar que casi casi para nosotros pues mañana ya casi es un miércoles, ¿no? El tema de nuestro siguiente rival, vamos a esperar el domingo, pero nos espera el viernes. No, nos va a dar tiempo prácticamente más que a recuperar, a entrenar los días y a competir otra vez. Dice, el, equipo hoy sin balón se ha sabido, o por lo menos lo, lo, que ha transmitido sin balón, se ha sabido lo que hacer, pero con balón, aunque sea a las 12 de la mañana, se nos hace de noche. Bueno, eh, hoy, hoy lo que sí pensábamos, porque además obviamente cuando vemos el rival lo tenemos que hacer, lo que sí pensábamos lo que no queríamos era caer eh, en la trampa en la trampa de ellos en cuanto a eh, intentar intentar eh, dormirnos a los laureles con, con, la posesión del centro del campo no en Girona hay algo que hace muy bien y que tiene te teje una tela de araña en el centro y lógicamente lo que quieren es que la carnaza meter el balón ahí para robarte la salida correr. un equipo diseñado mucho para el contragolpe y nuestra intención era pues bueno intentar salvar eso eh, y luego sí que jugar a los espacios, no al, no al pelotazo, sino a los espacios. ¿no? A veces por momentos hemos sido capaces, a veces por momentos hemos, eh, hemos cortado su iniciación y hemos sido capaces de abrir con una banda y darle amplitud. digo, nos, nos falta, nos falta ese es lo que, lo que un poquito nos puede echar en cara, ¿no? El hecho de que, de que tengamos esa, esa jugada que nos desbloquee un poco mentalmente y que el equipo se dé cuenta que, bueno, que, que está compitiendo en el sentido bien, que ya no es ese equipo de hace un mes, que, lógicamente dábamos tantas facilidades, ahora ya, ahora ya es mucho más difícil encarnos el diente y nos falta todavía dar ese siguiente paso, ¿no? Para, lógicamente, ganar ese partido que yo creo que sea pues, la rampa de lanzamiento. Ojalá, ojalá hubiéramos ganado antes, porque este punto sería fuera de casa bueno. Eh, nos toca ya, mm, por lo civil o por lo criminal, ganar a Salamanca. falta el hombre o falta las ideas? en cuanto En cuanto a la explicación que acaban de dar, que falta este pase para desconectar para intentar tener juego más fluido, por lo menos para saber lo que hacer con balón. ¿Falta el hombre o falta la idea? Yo creo que falta sobre todo la, la situación. Eh, todos sabemos que hay, que hay muchos equipos que a lo mejor no tienen tanta claridad de ideas, pero en cualquier situación, en cualquier momento son capaces digo, de desbloquearlo. ¿no? Yo creo que es, eh, nos toca eso, dar, dar por una vez con una tecla que sea capaz y, que seamos ese, ese, pase, ese remate, esa situación, ese, falta que sea capaz de poner al equipo por delante y eliminar un poquito toda esa tensión, ¿no? toda esa ansiedad que puede, que puede existir y que los jugadores son los primeros que quieren ganar, ¿no? Ahora el vestuario estaba jodido, estaba jodido porque, pues porque ellos han visto que, bueno, que de menor, de, mayor o menor manera, pues venían, veníamos a ganar. vamos con un punto. Ojalá hubiésemos ganado los tres. No, no sé, no se puede dar otra explicación diferente más que eso. Otro empurrón. Cuando si llevásemos más nos sería bueno, pero ahora ya pensar en el siguiente. Había parecido que a lo mejor los vueltas se han dado por bueno el empate los, prácticamente en los últimos cinco minutos muchas veces uno de los dogmas del fútbol es si no has podido ganar en 85 no la líes en el 90, ¿no? la líes. Eh, eso sí es cierto. Pero el resto del partido creo que no, yo creo que hemos, sobre todo ya en el inicio el equipo ha salido a estar arriba, el equipo ha salido a, obstaculizar su iniciación de, fuego, de fútbol, eh, a, ser capaces de pues un poco de, su, creación para luego salir, salir a los espacios, ¿no? Y sin caer en esa trampa que el gigante quiere Y lo hace muy bien, solo lo hace muy bien. De hecho, si no recuerdo mal, posiblemente este es el primer partido en el cual no han marcado ningún gol y han tenido menos ocasiones, cuando es un equipo que sí los estaba recibiendo y sin embargo también estaba marcando mucho. poco, el trabajo defensivo de un equipo sí es más de oficio, mucho más de oficio, es, más de, agarrarlos, amarrarlos, es más de mecanismos, es más de movimientos. El trabajo ofensivo muchas veces es lo contrario, es de, abrir las puertas ¿no? y de que la gente tenga capacidad pues, para, para crear, para elaborar, para salir por banda, para no tener ese, miedo que hay que tener y que muchas veces nos atenaza. Eh, ese, es el, trabajo que toca ahora, ¿no? Sin descuidar el otro, porque antes no podemos descuidar ninguno de los dos, pero sí que el equipo pues tenga estoy convencido de que la situación sea capaz de desbloquearla por una vez, ¿no? Y, que el equipo ya se dé cuenta de que, de que cuando marque el primero y nos pongamos por ventaja, que en siete partidos todavía no nos hemos puesto por ventaja ni una sola vez, pues, pues aparezca ese recre, ¿no? Ese recre que vimos hace no tanto y que, y que, poco a poco, yo creo que poco a poco, más despacio de lo que todos queremos, pero ya se está jugando, ¿no? Ya hemos tenido más gente hoy, la, desgracia de para que parece que nos crece nada más siempre y cuando queda cinco minutos dice que no puede, pues ya lo tendremos, Aaron estará ya también y bueno, ya ahora cuando ya estén todos, obviamente ya sí que tiene que salir todo ese caudal. ¿Viste? Doncs això és el que comentava el tècnic del Tenerife, eh, Pablo Alfaro. Nosaltres, que ara sí, eh, anem a connectar amb el nostre company eh, Carles Gómez. Carles, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, eh, això és el que comentava el tècnic eh, visitant, el tècnic del Recreativo de Huelva, Pablo Alfaro. Eh, em sembla que tu t'has quedat sentint en, en Raúl Agné. Què, què comentava en Raúl al final del partit? Bé, doncs en Raúl ha tirat de, com sempre, això ho fer d'ironia <clears throat> sobre la resposta dels periodistes i bé, i doncs ha donat, ha qualificat de, eh, de positiu aquest punt, ja que Girona ja venia de diverses derrotes consecutives i per tant doncs ell diu que s'ha millorat i s'ha millorat molt. Mm. No només no es perd, sinó que a més a més no es rep gols. Uh, Carles, se li ha preguntat a Raül Agné per el canvi de Gerard, uh, doncs que no sé si ha jugat jo eh, si ha arribat a jugar un minut o menys. Eh, se li ha preguntat alguna cosa? Se li ha preguntat tant pel canvi de Gerard com el canvi de porter. Hmm. I Quan què, què ha dit? Ja hi ho, ho ha explicat amb les declaracions que hem agafat doncs eh, anem a sentir eh, el que comentava Raül Agné un cop finalitzant l'encontre. Recordem-ho, aquest encontre que s'acabava 0-0, un partit eh, corresponent a la setena jornada d'aquesta segona divisió A, molt i molt avorrit. Eh, anem a sentir doncs, el que comentava Raül Agné un cop finalitzant l'encontre. Estem a punt de sentir les declaracions del tècnic Raül Agné. Doncs eh, anem a escoltar Raül Agné de premsa. se'l veu gaire disgustat pel resultat, sembla que ens diu. No, no prioritzava la part defensiva, no sabia associar una cosa a l'altra. El que sí que és cert que al partit havíem de tenir molt de cuidado perquè jugaven a no deixar-nos córrer, els quatre darrere i els dos de davant no es movien d'allà, i a robar i córrer ells. I en aquest sentit penso que el partit era 0-0, 0-0 i, i Marquès se l'emportava sense fer un partit brillant, que hem estat una mica espesos, sí que és cert, crec que hem fet una mica més que ells i hem tingut dues ocasions més que ells, suficientes com per guanyar un partit una 0 Una de molt clara. Avui s'assembla més a un partit de segona divisió, tal com aniran avançant els campionats així, fins que no es trenqui el partit amb un gol, doncs és un tanteig i, i ara una mica jo, una mica tu, jo estic content amb l'equip. Estic content. Aquest empat és bo, ara totes les derrotes haguéssim empatat. Sí, home, i tant que és un pas endavant. És un pas endavant tant parlar de l'aspecte defensiu, pues, ja, aquesta setmana estarem tranquils en aquest sentit i fins que es torni a obrir la vela. Però de moment tindrem una setmana tranquil·la. Ara s'obrirà per un altre costat. Quan es donen partits així i rival així, has de tenir molt cuidado amb el joc posicional, perquè no tens compte i fan placa a placa i et quedes encara tonto ells han jugat el seu partit, nosaltres el nostre, que repeteixo, crec que hem fet una mica més i un altre partit doncs, l'haguessis guanyat 1-0 i estaríem parlant, mira, quin partit més seri, més complet que hem fet. No? Crec que hem tingut la de Miga i la de Psetxu no suficientment clares com per guanyar-lo. Ells no, no ens han inquietat, era més la sensació pilota parada, que en aquest sentit hem estat molt bé també. Sí, important, important, perquè si no el fan molt, doncs bueno, una d'aquestes la fos i te l'emportes. Molt important perquè a part teníem sensacions en aquest sentit no massa bones. Però això no em preocupa en excés, eh? Crec que ho anirem millorant i, i portem dues setmanes en aquest sentit donant una sensació de, de més consistència també. Tota camp, que arribarem a Sí, he fet el canvi perquè crec que algú s'hagi de canviar, venim de perdre tres partits i crec que és el moment de posar Roberto. No dir que a partir d'ara s'obrirà una altra veda aquesta setmana, suposo que et refereixes al puntet aconseguit en les últimes quatre jornades, no sé com, com valores tu aquest, aquest tram i aquest puntet. Lo de la veda i el punter en quatre jornades, com acabo d'entendre. No, sí, deien que tanca la veda de, de Queixabó, suposo que sigui suposada se n'oblida una altra, i imagino que remedia el resultat. Sí, és normal, és normal que vosaltres, des de la vostra posició, doncs, dieu el que creieu, jo no sé dir, el que heu de posar ni heu d'escriure. I el que dic és que tenim un punt que el recre Té un punt, continua estant per sota, i queda un puntet menys per arribar al 50 una lliga doncs, on avui a l'Osca va i guanya el camp del Jerez, el Granada va i guanya Salamanca, i, però bueno, ja la coneixem i sabem com va. No sé quina veda s'obrirà, la Xurgueu, no sé quina veda s'obrirà. La de G dit que la veda de l'aspecte defensiu la setmana, no? Espero que anem al camp del Betis i, i rebem un altre cop i se'n tornem, però bueno, no sé si t'he contestat bé o no. Sí, sí. Ara se n'obrirà un altre que que Sí, home, fas un, fas un, un balanç de quatre jornades d'un punt, doncs no es perdi de culets, però jo faig un altre balanç, tothom veu el got més preu, més buit, segons vol. El que tenia clar és que volia trencar la ratxa de derrotes. Això era el més important, si és potser guanyar millor, però no perdre i amb la sensació aquesta de solidesa, encantat. Però no queden partits. Per, per què? categoria qualsevol guanya qualsevol. Anar al camp del Betis, no? No sé, és com si dius vaig al camp del Barça o del Madrid. Vull dir que més, més, més fort, entre cometes. Però jo estic a que a guanyar. Va venir el Tenerife, era molt fort, vam guanyar. No saps mai quin serà la ratxa bona. Però jo crec que amb el rendiment, i amb el rendiment d'avui, em convida a ser més optimista per no al camp del Betis, amb alguns aspectes, que no feien gens bé. Sí, però no ho acabat de fer bé, això. Ells el tenia aquesta línia de quatre i dos pivots que no es deixaven córrer, no es deixaven jugar per dintre, perquè a part dels dos pivots, tant Matamala com Jesús, són dos tios de molt físic i que roben molt. Els havien de saltar, els havien de treure i intentar connectar amb les puntes. I si no, tenim molta amplitud en Chechu, perquè conec Aitor, Aitor és un excel·lent futbolista professional, té 35 anys, s'ha carregat amb una tarda i crec que per allà el seu exterior no baixava molt, haguéssim pogut ser més profuns, cosa que per dintre era impossible perquè no ens deixaven córrer. Per això intentàvem canvis d'orientació constants. Quasi ho aconseguim en gust. Sí. Ramala i Jesús va de parella però Dorca, Àngel i Tebar també. Tebar ha estat molt bé quan ha sortit. Estàvem perdent força allà al mig i, i hem tornat a igualar les forces allà. Molt content del seu No hubo un canvi sobre No sé si havia tot el club no tenim canvi. Com diuen allò, l'afició soberana, no? L'afició soberana. El canvi ve perquè el canvi ve ser abans. Perquè quan ja no tens més recursos, i per poder jugar més directe i forçar còrners i faltes amb en Gerard, que és el millor de l'equip, amb el joc aeri. Em diu el Fisio que, que no faci l'últim canvi perquè Miguel té un risc de lesió. I per això el tardo tant a fer-lo. Després, quan era el el rellotge, que no havia passat. L'he fet. Si ho fes l'Ubu, ho sento. Però m'interessava més el partit, que no ofendre o, o agradar a ningú però que no sortirà abans per això. El doctor li ha fet una punxada, es veu, li anava coixejant i clar, aquests moments puntuals d'un partit tenim un exemple molt recent de fa 15 dies d'aquí, potser si hagués fet algun canvi no haguéssim perdut mira al final m'he pogut continuar i hem pogut trencar el partit i l'hem pogut parar Bé, doncs això és tot el que ha dit Raül Agnès en roda de premsa. <clears throat> ha aclarit el tema de, de Gerard, que ja el canvi ja estava previst per més abans, però eh, degut a aquesta possible lesió de Miguel ha hagut de retrasar fins a estar ben segura que el jugador de Terrassa doncs, no corria cap mena de risc i podia continuar el partit. Mm Un Raül Agné doncs, que donava per bo el punt aconseguit, no, Carles? Sí, donava per bo, més que rep mm, la visió com vist més de fora, doncs clar, venint de les derrotes consecutives, un punt doncs s'agraeix, però eh, ahir eh, diu que defensivament s'està jugant bé, però com ahir bé diu, el públic és sobrà, el públic no està content amb el joc que s'ha vist avui a Montilivi i per tant doncs aviam si es torna a, a obrir una altra veda, com ja he dit, del futbol més ofensiu, com havíem vist les primeres jornades a Montilivi. Uh mhm. -huh. Avui, eh, si alguna cosa queda clara és que la gent no ha marxat contenta de Montilivi, no? Molt avorriment i un partit doncs, d'aquells doncs, ensupits, ensupits, no, Carles? Sí, de fet, eh, la gent ja s'ho veia venir amb la tarda que feia Montilivi, amb el futbol que feia no convidar a quedar-se a l'estadi ni tampoc anar al futbol bueno, veurem si la tendència eh, canvia i, i es pot veure altres estils de futbol a Montilivi efectius i acabar d'aconseguir els 50 punts que es necessiten. De moment el Girona en té 7 eh, i com deia Raül Agnells en manca un menys per arribar als 50. Nosaltres, Carles, eh, ho deixem aquí si et sembla i tornarem al proper partit del Girona. En aquest cas, eh, d'aquí 15 dies eh, serà davant del Valladolid. Eh, ara, déu nhi el calendari que li ve aquest Girona. El proper cap de setmana eh, visita eh, el Ruiz de l'Opera al camp del Betis, després eh, rebrà la visita cita eh, el dia 24, doncs, eh, el cap de setmana que comencen eh, les fires de Sant Narcís, doncs eh, rebrà el Valladolid i eh, l'altre cap de setmana es desplaçarà al cap de l'Albacete, ja el 31 d'octubre. Per tant, doncs, eh, Déu-n'hi-do eh, quin calendari li esperen aquest Girona, eh, Carles? Sí, també comentar perquè el partit del Valladolid el més segur és que sigui jornada econòmica per als socis i sigui de pagament. Mhm. Avui també eh, hi havia la tornada d'un jugador eh, Montilivi, Carles, eh, Jordi Matamala. Com has vist en Matamala? Bé, jo l'he vist, eh, com sempre, fent la feina fosca al mig del camp, recuperant pilotes, el que és ell, eh, un, un organitzador de tall defensiu, recuperar i organitzar el microjoc, recuperar i passar-la. Bé, doncs, mm, sembla que està bastant ben acoplat, però no gaudeix de molts minuts a, eh, a Huelva. De, fe, de fet, avui era el primer partit que ha jugat els 90 minuts. Eh, la seva tornada a Girona, doncs, almenys ha pogut eh, jugar els 90 minuts, eh, ha pogut disputar tot el partit, no? Mm. Bé, també s'ha de dir que tenien bastantes baixes a la posició, però doncs, sabíem mm, si li cal de trobar el bon funcionament a Matalamala, que és un gran jugador i de, bon, i de ben segur que li trauran més profit del que li està traient ara mateix. Mm. Doncs, eh, l'ho dit, Carles, ens retrobem d'aquí 15 dies en el proper partit d'aquest Girona a casa. Serà ja eh, el partit davant del Valladolid. Carles, com sempre, eh, moltes felicitats per la feina feta i fins la propera. Doncs bon vespre i fins la propera. Doncs això és el que comentava eh, Raül Agné, un cop acabada aquesta roda de premsa, un Raül Agné que ens comentava eh, que donava per bo el punt. Nosaltres, que el tema doncs, eh, més eh, polèmic de la jornada ha estat el canvi de Gerard López, eh, just com faltava res... Eh, en temps afegit, eh, li ha donat temps de jugar en, en Gerard un minutet. Eh, anem a sentir què comentava un cop acabat l'encontre Gerard López del seu canvi. Partits, però vaja, un tampoc s'ha avançat gaire a l'hora de, de jugar futbol avui, no? Sí, ha sigut un partit trebat, amb poques ocasions i crec que és un resultat just, no? M'ha recordat una mica el partit de l'any passat, que protagonisme, el partit no ha sigut, no ha sigut maco i, i bueno, ni hem pogut jugar amb la pilota i almenys mantenir la porteria a sobre no? després de, de tots els partits que havíem jugat, que és l'únic una mica positiu que s'ha però No? Tampoc el, fet, el darrer no ha fet molt per, per marcar, però en fi, el resultat crec que és, que és just. No? no es pot i no? sé, el canvi no ho sé, la veritat és que suposo, suposo, l'heu de preguntar i sembla ser que el, el partit no, no canviarà, doncs suposo que es fa per això, no? per, per intentar mantenir el resultat, amb una pilota d'estratègia defensiva ofensiva doncs, defendre, en ofensiva intentar agafar alguna pilota de cap, però pràcticament no tens per res, i de seguir treballant i esperar el següent partit. No has tocat cap pilota, no? no, no has tocat que has estat allà, t'havia passat alguna vegada d'entrar al camp de tocar la pilota? No en recordo, la veritat és que no, no, no ho recordo. Sí que és cert que bueno, el marcador està mig, que no, no es quadra molt bé, no sé si vegades això ho hem en tant Raül no sabia exactament quin minut era o no, no ho sé, no sé pas. Llavors, a mi m'ha dit, entres, si agafes alguna pilota de cap, doncs a lluitar les i així ho he fet, no? Eh, de més, veure com està Per un dia semblant que Girona s'oblidava de jugar a futbol i volia no perdre, no? Això és, potser és, se li pot permetre algun dia al Girona, això, no? Sí, jo crec que tota la setmana una mica més la, la premissa aquesta, no? hi ha hagut partits que crec que s'ha jugat força bé i s'ha perdut, no? Amb igual un equip de segona A ha de tenir la professionalitat i la suficient experiència com perquè quan no tens un bon dia almenys no perdis, no? I el dia del Nàstic eh, crec que se'ns van escapar punts, el dia del Corcón tot i l'expulsió en Paragon doncs, també va ser un partit així, l'altre dia també va ser semblant, de, de potser portar molt la pilota i, i acabar perdent, amb la qual avui ha sigut un partit de dir, mira, eh, si guanyem bé ho intentarem, però, però també la, la, balança s'assoleix amb, amb empats i, i, i sumant, no? I tot el que sigui sumant i minut, i minut sigui, no? L'últim s'ha empatat amb el teu canvi, tu també? No, aviam, eh, eh, no puc dir que estic content jugant 45 segons o un minut, amb el això us ho dic tot. eh, no sé, el públic dona la seva opinió perquè paga i perquè, perquè ve al camp i intenta, intenta mostrar-se segons el que, el que va veient, no? amb la qual bueno, si han xiulat el canvi, suposo que per alguna cosa serà, no? Jo us repeteixo, soc professional, a veure aquesta plantilla i el míster en Raúl m'ha dit que entrés, que jo he entrat i si jo també llançat alguna pilota de cap, doncs ho he intentat jugar la de a dintre i en defensa doncs troba la seva sort, amb la qual només us puc dir això, la més ho de contestar. Sentim també a eh, Jordi Matamala, un Jordi Matamala que doncs, tornava avui a Montilivi. Anem a sentir el que ens comentava el bo de Jordi Matamala. No, no ha controlat els dos equips Esports amb Dani Pagès. Doncs un Jordi Matamala que en la part final doncs, el sentíem parlant en castellà i és que els companys de Televisió de Girona havien de passar també eh, un tall de veu per la televisió de Huelva i li han demanat doncs, eh, si podia parlar en castellà. Ara que està tan de moda, doncs eh, això, com vam veure l'altre dia amb Gerard Piqué, i eh, Sergio Ramos. Nosaltres, que continuem sentint protagonistes d'aquest eh, Girona 0, Tenerife 0. Ho farem ara amb dos jugadors, com són Chechu Flores i Borja Sánchez, dos protagonistes més d'aquest eh, Girona 0, Recreativo de Huelva 0. Avui en atac l'equip molt funcionat. Bueno, no sempre se puede estar defensa, ¿no? Era importante no encajar gol, llevamos muchas semanas encajando goles y mira, hoy hemos conseguido que no nos metan ningún gol. Lástima que en ataque no está como, como cada semana, no podemos meter ningún gol, pero cuando no, no se puede ganar, lo importante es no perder y ellos no suban más que nosotros. no sé si desde allí es muy similar, pero es de ha sido un partido muy poco nivel, como he visto. has Bueno, un partido de, segunda de poco nivel no, yo creo que eh, los equipos que ven a visitantes se vienen a encerrar. Eh, yo creo que ellos han estado con dos líneas de cuatro muy claras, dos jugadores arriba, pero, bueno, esto, es la categoría. Se van a dar muchos partidos así en casa y hay que estar tranquilos y, seguir jornada a eh, jornada. resultado un tanto positivo para nosotros. Vale, se ha mantenido la oportunidad cero, otra cosa iba a atacar, ¿no? que no se ha atacado poco. ¿no? Bueno, no hemos jugado a lo mejor tener el juego que sabemos hacer, pero vamos a quedarnos con lo positivo y la portería cero, que es importante, y, y coger confianza. Tener la portería cero, tener la portería cero implica perder esa oportunidad y ese, esa no, quizás es la forma de jugar de ellos que también se han cerrado mucho, nosotros pues, con Jando y, y Chechu se suelen meter mucho y tener jugar, eh, juego por dentro, mm, hoy no ha podido ser, hemos intentado con Chechu tener superioridad en banda, no ha podido ser y, nada, nada, lo que te digo, a seguir trabajando y, y ya está, no queda otra. Sí, de cara a los dos partidos, como tú dices, que no vienen, que son dos rivales muy fuertes, para nosotros mismos eh, a la hora de defender que a lo mejor era lo que estaba fallando en todo. Doncs sentíem a Borja Sánchez i també en aquest cas a Chechu, el jugador de Sarrià de Ter. I ja, per anar tancant, sentirem en primer lloc a Roberto Peragón, un dels homes gol d'aquest Girona, i també ja per tancar a Ramon Vilaró, doncs, que ens valorava eh, la negativa del Sarrià entrar en el seu projecte de fusió, diguéssim, de, en el conglomerat d'equips del Girona Futbol Club, però també ens deia que era un no momentani i que al llarg d'aquesta setmana hi hauria l'entrada d'un nou club com és el bàsquet en cadira de rodes. Per tant, doncs, eh, mentre s'espera l'arribada del Sarrià de Humboldt, s'incorporarà al bàsquet en cadira de rodes aquesta mateixa setmana. Nosaltres que anem a sentir, com dèiem, a Roberto Peragón i a Ramon Vilaró. Després, una petita pausa i enfilem ja la part final del nostre programa amb els resultats de la jornada. Se ha hecho un pequeño paso adelante hoy, se puede considerar. Sí, yo creo que tiene que... Bueno, yo soy optimista y siempre positivo. Creo que el equipo ha, ha hecho un buen encuentro y bueno, eh, nos ha faltado rematarlo. Hemos tenido ahí, yo creo que dos ocasiones muy buenas. pena, eh, pero yo creo que el equipo ha estado bien, ha mostrado defensivamente, creo que el equipo completo está muy bien, ah, bueno, eh, lo que hemos estado trabajando bien y la pena ha sido, bueno, no conseguir los tres puntos es un, eh, una pena, pero lo que te digo, creo que después del partido ha bien. Se veía que la intención no era arriesgarse demasiado, no fuera que el rival se equivocara y metiera 0-1, ¿no? Era no recibir como mínimo, ¿no? No recibir, no, o sea, teníamos las ideas claras, evidentemente, pero siempre lo que nosotros hemos tenido dos ocasiones algo bastante clara, que luego el partido se abre, ellos también han hecho su fútbol y no nos han dejado correr, nos han frenado y bueno, han hecho también un partido feo, también el rival cuenta, creo que nosotros estamos proponiendo a, todos los niveles y lo que pasa es que bueno, esperemos intentar bueno, eh, generar en este caso más ocasiones, pero bueno, creo que también ha sido, ese caso ha sido más por, medio mérito del rival que nos ha sabido frenar y ha avanzado con cinco jugadores atrás casi todas las jugadas. Sirve de algo ver que ya no se pierde partidos, que se mantiene la portería cero. Claro, a jugar a, en el caso de Betis este resultado. Sí, yo creo que tiene que ser siempre positivo. Creo que también gana en confianza defensiva, que es importante que el equipo piense que cuando trabaja bien el equipo no recibe goles. Y a partir de ahí, bueno, lo que te digo, encontrar el equilibrio, ahí en el equilibrio va a estar el éxito del equipo. yo soy el primero que he hecho en falta haber tenido ocasiones un poco rematar la puerta, pero bueno, eh, lo que te digo, encontrar un poco ese equilibrio y yo creo también ellos, eh, lo que decía, yo creo que casi todas las jugadas eh, aguantaron con cinco jugadores prácticamente atrás, no salía, entonces es muy difícil atacar o, poder generar, ¿no? Eh. creo que se lo han hecho bien, seguir trabajando para encontrar lo que te digo. esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada Un servei acurat a un preu econòmic Vida secreta, dona valenta, Doncs nosaltres que començarem anant a repassar aquests resultats de, de la jornada ho farem per la segona divisió A, jornada 7. Numancia 1, Córdoba 1, Cartagena 2, Nàstic de Tarragona 2, Jerez 1, Osca 3, eh, Celta 3, Alcorcón 0, Rayo Vallecano 3, Villarreal 0, eh, Salamanca 1, Granada 2, Girona 0, Recreativo de, de Huelva 0, eh, Ponferradina 1, Valladolid 1 i Els un Albacete 0. Tenim en joc eh, des de les 9 del vespre a la mitja part el Barcelona 2, Tenerife 0. La classificació encatçalada per Celta, Rayo Vallecano i Betis i per sota trobem eh, el 19è el Nasti de Tarrona en 4, també en 4 20 el Recreativo de Huelva, el 21è és el, la Pontferradina amb 3 punts i tancant el Tenerife amb una manca del partit d'avui, però sembla ser que tot acabarà igual. El Girona el trobem en setzena posició amb 7 punts. Anem a repassar una categoria més avall, en aquest cas a la segona divisió B, amb els resultats d'aquesta nova jornada. Una segona divisió B, e, grup tercer, amb els següents encontres. Eh, Sant Boià 0, Oriola 2, eh, Esporti Maonès 2, Castelló 1, Mallorca B 0, l'Hospitalet 2, Alacant 0, Aletí Balear 0, Lleida 0, Dènia 1, Badalona 1, Alcoià 0, Terol 1, Sant Andreu 0, Alzira 1, Gramenet 2, Benidorm 3, Ontinyent 1 i Gandia 1, Sabadell 0. Anirem a repassar també els resultats de la tercera divisió, una tercera divisió on eh, els resultats en aquesta nova jornada han estat els següents. A la tercera divisió amb derrota ahir del Palamós a casa, el Palamós continua eh, acumulant derrotes jugant com a local i empat del Llagostera davant del Terrassa. Anem a repassar els resultats. Eh, Palamós 0, eh, en aquest cas eh, Balaguer 2, eh, recordem, estem a la setena jornada, i Llagostera 2, Terrassa 2, la resta de resultats, Emposta 1, Castelldefels 0, Cornellà 1, Montanyesa 0, Manlleu 2, Espanyol 1, Escó 1, Europa 1, Reus 1, Pobla de Mafumet 1, Vilafranca 3, Premià 0, el Masnou 3, Vilanova 2 i Gavà 1 el Prat 1. La classificació encatçalada per Terrassa amb 13 punts, 3 equips empatats en 12 punts, Cornellà, Vilafranca i Llagostera, l'Espanyol B 5è, amb 11, el Reus és 6è amb 10, també amb 10 punts eh, tenim la Montanyesa 7è, 8è és el Manlleu també amb 10, 9è la Pobla de Mafumet amb 10 també, i desè el Palamós amb 9 punts. També amb 9 trobem l'Escó, el Prat eh, que és 12è, el Castelldefels que és eh, 13è i l'Amposta que és 14è. 15è eh, lloc per l'Europa amb 8 punts, eh, 16è és el Gavà amb 7, 17è, el Masnou amb 6, també amb 6 punts, el Vilanova eh, 18è, el Balaguer, que és 19è, amb 5 punts i tancant el Premià amb 4 punts. La propera jornada, recordem-ho, dimarts a partir eh, doncs, de les 12 del migdia, els següents encontres a eh, Castelldefels, Cornellà, Muntanyes a Manlleu, Espanyol, Escó, Europa, Reus, Pobla de Mafumet, Vilafranca també tenim a les 12 del migdia el Premià Llagostera i el Terrassa Palamosa. A la tarda a les 5, dos partits, Balaguer Mas 9, i Vilanova Gavà. I tancant a les 6 de la tarda el Prat en posta. Això, recordem-ho, serà el proper dimarts. Eh, primera divisió catalana, una primera divisió catalana que anem a repassar quan manquen 4 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Amb els següents resultats en aquesta sisena jornada, Guíxols 2, Tarragó 1, Sant Cristòfol 0, Vic 2, Olímpic Capfetjó 2, Poble Sec 0, Olesa 2, Repitenca 0, Igualada 0, Olot 2, Blanes 0, Gramenet B un Sants 0, Rubí 2, Tortosa 1, Sant Feliu 1, també el Gimnàstica Iberiana 1, Moncada 1 i Vilassar de Mar 1, Paralada 1. La classificació encatçalada per Vic amb 18 punts, dos equips amb 14, Paralada i Olesa i per sota trobem el Poble Sec 18 amb 2 punts, també amb 2 punts el Sant Cristòfol i tancant el Blanes amb 0. La propera jornada també eh, aquest proper dimarts eh, amb els següents encontres Guíxol, Sant Cristòfol, Vic, Olímpic, Can Fatjó, Poble Vilaplacec, Olesa, Repitenca, Igualada, Olot, Blanes, Gramenet B, Sants, Rubí, Tortosa, Sant Feliuenc, Gimnàstica, Iberiana, Moncada, Vilassar i Tàrrega per Alada. Anem a repassar ja també molt ràpidament els partits a la regional preferent amb els següents resultats en aquesta cinquena jornada. Turó de la Peira 1, Granollers 1, Mollet 3, eh, Ripollet 3, Banyola 0, Premià de Dalt 1, Farners 3, Avià 1, Granu, eh, Gironella 0, Tona 0, Cassat 2, Horta 1, Canyelles 2, Figueres 2, Manresa 2, Palafugell 2 i també el Palau Solità 1, Mataró 1. Anem a repassar ja molt ràpidament la primera regional on han tingut dos partits suspesos. Han estat la Junquera eh, davant del Tordera i el Vilamalla Sant Hilari. Tots dos per la pluja. La resta de resultats en aquesta cinquena jornada Vilamalla, eh, perdó, Ripoll 4, Bisbalenc 2, Sant Gregori 0, l'Escala 1, Quart 4, Camprodon 2, Besalú 1, Lloret 3, també la Badesenc 2, Bescanó 0, el Bosc de Tosca 1, Caldes 1 i el Tossa 1, Amer 1. Arribem al punt horari de les 9.58 minuts. Nosaltres que anirem a repassar la segona regional, grup 15, eh, també cinquena jornada, un partit, en aquest cas eh, dos, també partits suspesos, Llançà, Begú i Sant Pere, Agullana, tots els per la pluja i la resta de resultats, Esplais 2, que van a 0, Base Roses 4, Portbou 0, Borrassà 1, Alguifac 1, Viladamat 0, eh, Empuriarava 3, Torroella 3, Verge 0, també eh, el Roses 1, Lledó 0 i el Monells 4, Sant Miquel un. Nosaltres, que, com dèiem, arribem al punt horari, eh, manca d'un minut per arribar a les 10 del vespre i tornarem demà, repassarem demà més eh, tranquil·lament tot el que són les, eh, les dues terceres regionals, també classificacions i tot el que ens ha quedat avui en el tinter. Eh, com dèiem, ens falta un minut per arribar al punt horari de les 10 del vespre hora doncs, en què començarà l'Ectis Factory. Nosaltres que acomiadem el nostre patrocinador. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Paralada. Doncs, com deien nosaltres, que hi posem ja punt i final eh, i tornem demà a partir de les 9 del vespre en la nostra edició de dilluns. Que passin una molt bona nit, eh, rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat des de les 8 del vespre i fins ara mateix un servidor, Dani Pagès. Són les 10 de la nit.